cacao contrao forgesemo. Dum la curo de sia vivo, plei multai homoi farigias pli forgesemai. Tio estas normala. Esploristoi nun eble trovis rimedon por iomete contrao efici tion, nome plantain en havajoin e la cacao fabo au stelire cae commence ofte ne rimarcite, mia memoro, en pli altigianta agio, funccias pli cae pli malbone. La malconstruo, lau esploristoi de la Columbia Universitato de Novjorko, comencijas jam en tre frua plen cresca agio. La vivo qualito tamen estas malhelpata nur en la quindecae au sestecae iaroi. Oni ne plu povas rememori nomoin de novai conatuloi, au oni forgesas, kie oni parcumis la automobilon, au kien oni metis la schlossilon. Tio ne estas comparebla cun neurodegenera demensa malsano, kiel exemple morbus Alzheimer, sed tio correspondas laula esploristoi al la natura curo de la aferoi. Pli frua estudajoi coniectigas che shangigioi en certa cerbo regiono partoprenas en tiu mal construo de la memoro, nome en la gyrus dentatus kiu estas parto de la hipocampo. Temas tamen pri nurai statisticae correlatioi, almenau ce la homo, en la musa modelo la resulto iam estas iomete pli concretae. Tie montrigis, che la cogna productivo de pli agiae bestoi estas pli bonigebla, exemple, per celita genetica manipulado char tia manipula operatio ce homo ne vere estas realigebla, la esploristoi sercis pri metodoi ciui ne postulas operacion. Ili same trovis ilin ce studajo cun musoi. Tiu studajo montris che la prenado de certa planta substanzo crescigis la nervo finoin en la girus dentatus. Cai tio ocasis ec pli, se la mussoi multe movigis. Ancau la angioe per tio pli densigis. En tutte la metabolo pli activigis, cae pli da sango fluis tra la cerba regiono. La esploristoi nun provis reprodukti tiune ficon ce la homo. Tridec sep sanai voluntuloi en la agio inter quindec cae sestec nau iaroi, parto prenis en la experimento. La plibonigion de la memor capablo oni volis atingi per speciala trincajo el cacao faboi. Tiu trincajo en havas aparte multe da flavonoloi, tio estas plantae substanzoe el la gruppo de la flavonoidoi, kiwi aperas ancau en quelcae legomoi, cae en teo. Cadre de granda studajo, cun dec hoc mil partoprenantoi, nur antau nelonge oni pruvis, che la sama miracla trincajo pribonigas la sanon de la coro. En la actuala esploro, la duono de la partoprenantoi ricevis dum tri monatoi la extreme flavonol en havan producton. Tio correspondas al quanto de 900 mg de flavonoloi tage. La trincajo de la alia gruppo en havis nur 10 mg. En ambau gruppoe, Crome de nove la duono de la parto prenantoi devis sportumi dum unu horo en quart tagoi de la semaino. Antau la comenzo de la programo, oni registris la mensan productivon. Tiu cele, oni mesuris unu flanque la sango quanton en la girus dentatus per fotoi de la cerbo. Ali flanque la parto prenantoi devis plenumi dudec minutan memor teston en ciu temis pri recono de schemoi. Je la fino de la trimonata faso, oni ripetis ambau testoin. Ce tiiui, estis trincintai la specialan trincajon laula esploristoi vere montrigis e ficoi. Ili agirus tentatus estis multe pli bone trafluata de sango, ol tiu de la control gruppo. Ancau en la memor testo, ili atingis pli bonain resultoin tivi partoprenantoi, cijui jela comenzo havis la memoron de tipa sestec jarulo, estis post la faso same bonae ciel tridec au quardec jarulo, resumas unu el la cun autoroi la resultoin. La sportai activezoi ali flanque havis nenian influon. La esploristoi tamen supposas, che tio nur estis causita de la maniero de treinado. Fine, la esploristoi avertas, nun simple preni granda in quanto in da cacao au da cioccolato, char tiui productoi en havas nur compareble mal multe da flavonoloi. Nome, en la normala producta procedo, perdigas granda parto de la enhavae substanzoi e la cruda cacao fabo ciula trincajo estos iam havebla en la vendeioi, tion la sciencistoi ne malcasas. Sed la internazia nutraj conserno certe ne investis sian monon ne profit cele. Sed ciu case, necessas ancora testi la positivain efficoin je pli granda scalo.